इन करे अलाह हीअ ख़बर ॾिनी त अहले किताब ॼाणनि त बि अलाह जे फज़ल मां कंहिं शइ ते सग रखी न सघंदा आहिनि ऐं त फज़ल अलाह जे हथ में आहे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾींदो आहे ऐं अलाह वॾे फज़ल वारो आहे